35 skirsnis. Perskirimas 50. Petronius patraukė į namų, o Neronas su Pigelinu perėjo į Popėjos atrijų, kurį laukė žmonės, su kuriais prefektas prieš tai buvo kalbėjęsis. Ten buvo du rabi, iš užtibrys apsivilkę ilgais iškilmingais apdarais su mitromis ant galvų, jaunas raštininkas, jų pagalbininkas ir Hilonas. Pamatė Cezarį kunigai iš susijaudinimo iš balų ir pakėlė sudėtas rankas su likpečių aukščio, nulenkė iki jų galvas. Būk pasveikintas valdovų valdovė ir karalių karaliau, prabilo vyresnysis. Būk pasveikinta žemės viešpatė išrinktosios tautos globėjau ir Cezarį, liūtė tarp žmonių, kurio viešpatavimas yra kaip saulė šviesa ir kaip Libano kedras, kaip šaltinis, kaip palmi, kaip Jericho balzamas. O dievu manęs nevadinate, paklausė Cezaris. Kunigai dar labiau išbalo, vyresnysis vėl prabilo – Tavo žodžiai valdovė saldus, it vynogių kekė ir it prinokusi figa, nes Jehova pripildė tavo širdį gerumo. Tačiau tavo pirmtakas Cezaris Kajus buvo žiaurus ir vis tiek mūsų pasiuntiniai jo nevadino dievų pasiryžę verčiau mirti, negu pažeisti įstatymą. Ir Kaligula liepė juos įmesti liūtams. Nevaldovė Cezaris Kajus pabūgo Jehovos rūstybės. Jie pakėlė galvas, nes galingo Jehovos vardas suteikė narsaus. Pasikliovę jo stiprybę, jau drąsiau žvelgė Neronų į akis. Kaltinate krikščionis, kad sudegino Romą, paklausė Cezaris. Mes valdovę juos kaltiname tik tuo, kad jie yra įstatymo priešai. Žmonių padermės priešai, Romos ir tavo priešai, ir jau seniai grasino miestui ir pasauliui ugnimi. Daugiau tau pasakyši žmogus, kurio lūpos nesusiteršę melu, nes jo motinos gyslomis tekėjo išrinktosios tautos kraujas. Neronas kreipėsi į Hiloną. Kas tu toks? Tavo garbintojas Ozyri, bet to vargingas stoikas. Nekenčiau stoikų, tarė Neronas, nekenčiau trazėjos, nekenčiau muzonijaus ir kornutų. Man šlykščios jų kalbos, mano niekinimas, jų savanoriškas skurdas ir apsileidimas. Valdovė tavo mokytoja Seneka turi tūkstantį citrinmedžio stalų, te reikia tau panorėti ir aš turėsiu du kar daugiau. Aš stoikas iš reikalų. Papuošk, o spindulingasis mano stoicizmą rožių vainiku ir pastatyk prieš jį asauti vyno ir aš dainuosiu anakreontą taip, kad nustelbsiu visus epikuriečius. Neronui patiko kreipinys spindulingasis, jis nusišypsojo ir tarė, tu patinki man, Šis žmogus vertas tiek aukso, kiek pats sveria, sušuko Tigelinas. O Hilonas atsakė, pridėk ponia prie mano svorio savo dosnumą, nes kitaip vėjas nuneš atlyginimą. Kad jis iš tikrųjų nesvertų daugiau už vitelijų, įsiterpė Cezaris. Eheu, sidabra lanki, mano nuvokumas nelavinis. Matau, kad tavo įstatymas tau nedraudžia mane vadinti dievu, o nemirtingas tai mano įstatymas įkūnytas tavyje – Krikščionys burnoja prieš tą įstatymą, todėl jų ir neapkenčiu. Ką tu žinai apie krikščionis? Ar leisi man verkti, o dieviškasai? Ne, atsakė Neronas, tai man gadina nuotaiką. Tris kart teisybė byloja tavo lūpomis nesakyse, kurios tave regėjo, e, turi amžiams išdžiūti ašaros. Valdove gink mane nuo mano priešų. Pasakok apie krikščionis, tarė popėja kiek nekantraudama. Bus, kaip tu liepsi, poizidę, atsakė Hilanas. Taigi nuo jaunų dienų aš atidėjau filosofijai ir ieškojau tiesos, ieškojau jos ir pasenovės dieviškosios išminčius, ir Atėnų akademijoje, ir Aleksandrijoje, Serapio šventykloje, išgirdęs apie krikščionis, maniau, kad tai kokia nauja mokykla, kurioje galėsiu surasti bent kelis grūdus tiesos, ir susipažinau su jais savo nelaimiai. Pirmas krikščionis, su kuriuo mane pikta lemtis artino, buvo glaukas gydytojas iš Neapolio. Iš jo ilgainiui sužinojau, kad jie garbina kažkokį kristų, kuris jiems pažadėjęs išnaikinti visus žmonės ir nušluoti visus miestus žemėje, o juos palikti, jeigu jie padės išnaikinti Deukalijono vaikus. Paaiškinimas Deukalijono vaikai žmonija. Paaiškinimo pabaiga. Todėl jie valdovė neapkenčia žmonių, todėl nuodija fontanus, todėl savo susirinkimuose svaido prakeiksmus Romai ir visoms šventykloms, kuriuose atiduodama garbė mūsų dievams. Kristus buvęs nukryžiuotas, bet jiems pažadėjęs, kai Roma būsianti sunaikinta ugnimi, tada teisės į pasaulį antrą kartą ir atiduosias į jų rankas viešpatavimą žemėje. Dabar žmonės supras, kodėl Roma buvo sudeginta, nutraukė Tigelinas. Daugelis jau supranta valdovę, atsakė Filonas, nes aš vaikštau po sodus, po Marso lauką ir mokau. Tačiau jeigu teksitės išklausyti mane iki galo, suprasite, kas skatina mano kerštą. Gydytojas Glaukas iš pradžių man neįsidavė, kad jų mokslas liepia neapkesti žmonių. Atvirkščiai, jis kalbėjo, kad Kristus gera dievybė ir jo mokslo pamatas esanti meilė. Jautri mano širdis negalėjo atsispirti tokioms tiesoms, tad pamilau Glauką ir jo patikėjau. Darijausi su juo kiekvienu duonos kasniu, kiekvienu skatiku ir žinai valdovę, kaip jis atsimokėjo. Nagi keliaujant iš Neapolio į Romą, durė man peiliu, o mano žmona, mano gražią ir jauną berenikę pardavė vergų pirkliams. O kad Sofoklis būtų žinojęs mano istoriją, Tačiau ką čia aš kalbu, manęs klausosi didesnis talentas už Sofoklį. Vakšas žmogelis, pagailėjo popėja. Kas regėjo Afroditės veidą, nėra vakšas poja, o aš jį matau šią valandą, tačiau tada ieškau paglodos filosofijoje. Atvykęs į Romą stengiausi patekti pas krikščionių vyresniuosius, kad Glaukas neįsisauktų nuo teisingumo. Maniau, kad priversiu įgražinti man žmoną, Pažinau jų vyriausiai kunigą, pažinau kitą vardu Paulius, kuris čia sėdėjo kalėjime, bet buvo paleistas. Pažinau taip pat Zebedėjau sūnų, pažinau Liną ir Kletą ir daugelį kitų. Žinau, kur gyveno prieš gaisrą, žinau, kur susirenka, galiu parodyti vieną požemį Vatikanų kalvoje ir vienas kapinės už nomento vartų, kur jie atlieka savo begėdiškas apeigas. Mačiau ten apaštalą Petrą, mačiau, kaip Glauka žudė kūdikius – kad apaštalas turėtų kuo šlakstyti susirinkusių galvas, mačiau ir Ligiją, Pomponijos Grecinos augintinę, kuri gyrėsi negalėdama atnešti kūdikio kraujo, atnešanti kūdikio mirtį, nes apžavėjusi mažąją Augustą tavo dukrelę Ozyrį ir tavo Oizidę. Girdi, Cezari, tarė popėja, argi tai manomas daiktas, sušuko Neronas. Aš galėjau atleisti savo nuoskaudas, kalbėjo toliau Hilonas, bet išgirdęs apie tavasias norėjau perverti ją peiliu. Deja, man sukliudė taurusis Vinicijus, kuris ją myli. Vinicijus? Juk ji nuo jo pabėgo. Ji pabėgo, bet jis vis tiek ieškojo, nes nevaliojo be jos gyventi. Už elgetišką atlyginimą padėjau ieškoti, tai aš parodžiau jam namą, kurį gyveno tarp krikščionių užtibrėje. Nuėjome ten su juo, e, su mumis ir tavo imtynininkas Krotonas, kurį taurusis Vinicijus buvo nusisamdęs apsaugai, tačiau Ursas, Lygijos vergas, pasmaugė Krotoną. Ta žmogus turi baisę jėgą valdovę. Jis jaučiams nusupė sprandą taip lengvai, kaip kiti nuskintų agonos galvutę. Aulas ir Pomponija, už tai jį mėgo. Prisiekiu Herkuliu, tarė Neronas, mirtingasis pasmaugęs Krotoną yra vertas statulos forume. Tačiau tu klysti arba meluoji, seniai, nes Krotoną nudūrė peiliu Vinicijus. Šitaip žmonės apgaudinėja dievus, o valdove, aš pats mačiau, kaip Krotono šonkauliai traškėjo urso rankose. Jis paskui partrenkė ir Vinicijų. Būtų jį užmušęs, jei neligija. Paskui Vinicijus ilgai sirgo, bet jie slaugė tikėdamiesi, kad iš meilės jis tapsęs krikščionių. Ir iš tikrųjų tapo. Vinicijus? Taip jis. O gal ir Petronijus? Skubiai paklausė Tigelinas. Hilonas ėmė muistytis, trinti rankas pagaliau tariai. Stebiuosi tavo išvalgumu, ponė. O, gali būti, labai gali būti. Dabar suprantu, kodėl jis taip gynė krikščionis. Tačiau Neronas ėmė kvatotis. Petronijus krikščionis? Petronijus gyvenimo ir malonumų priešas? Nebūkite kvailiai ir nenorėkite, kad to patikėčiau, nes aš galiu ir nieko nepatikėti. Tačiau taurusis Vinicijus tapo krikščionių valdove, Prisiekiu tavo skleidžiama šviesa, kad sakau teisybę ir kad niekuo aš taip nesibjauriu, kaip melu. Pomponija yra krikščionė, mažasis aulas krikščionis ir lygija į Vinicijus tarnavau jam ištikimai, o jis gydytojo lauko reikalavimu liepė mane nuplakti, nors aš jau senas, buvau pasiligojęs ir alkanas, ir prisiekiau hadu, jam tai priminti. O valdovė atkeršyk jiems už mano skriaudas ir aš jums išduosiu apaštalą Tatrą ir Liną, ir Kletą, ir Glauką, ir Krispą, pačius vyriausiuosius, ir Ligiją, ir Ursą. Parodysiu jų šimtus tūkstančius, parodysiu maldos namus kapinės, visuose jūsų kalėjimuose jie nesutilps. Be manęs jų nesurastumėte. Iki šiol savo varguose pagodos ieškau tik filosofijoje, o dabar te surasiu ją malonėse, kurios ant manęs pabirs. Senas esu, bet nemačiau gyvenimo, tegu bent pailsėsiu. Nori būti stoiku prie pilno dubens, tarė Neronas, kas padaro tau paslaugą, drauge ir jį pripildu. Neklysti, filosofė. Tačiau popėjai nėjo iš galvos jos priešai, teisybė jos susidėliojimas Venicijumi buvo akimirkos geismas kilęs iš pavydo, pykčio ir įžeistos savimėlės. Ir vis dėlto jaunojo Patricijaus šaltumas ją giliai užgavo ir pripildė širdį karčiaus nuoskaudos, jau vien tai, kad jis drįso kitą vertinti labiau negu ją, jai atrodė keršto šaukiantis nusikaltimas. O lygijos ji ėmė neapkesti jau nuo pirmos akimirkos, kai jai sukėlė nerimą to šiaurės lelijos grožis. Petronijus kalbėjęs apie pernelyg siaurus merginos klubus, galėjo ko norėdamas įtikinti Cezarį, bet ne ją Augustą. Žinovė popėja iš vieno žvilgtelėjimo suprato, kad visoje Romoje piktai lygija įstengtų su ją varžytis ir net nugalėti. Ir nuo tos akimirkos prisiekė ją pražudyti. Valdove, tarė, atkeršyk už mūsų kūdikį. Paskubėkite, sušuko Hilonas, paskubėkite, o jei ne, Vinicijus ją paslėps. Aš parodysiu namą, kur jie vėl sugrįžo po gaisrų. Duosiu tau dešimt vyrų ir eik tučtojau tarė Tigelinas. Pone, tu nematei krotono urso rankose. Jeigu duosi penkias dešimtis, parodysiu tik iš tolo namą. Tačiau jei nesuimsite kartu ir Venicijaus, aš pražuvęs. Tigelinas pažvelgė į Neroną. Ar nebūtų gerai, o dieviškasai, sutvarkyti kartu ir dėdę su sunėnu? Neronas valandėlę pagalvojęs atsakė. Ne, ne dabar. Žmonės nepatikėtų, jeigu kas bandytų jiems įkalbėti, kad Petronijus Vinicijus ar Pomponija Grecina padegė Romą. Per nerį gražius rūmus turėjau. Šiandien reikia kitų aukų, o toms ateis eilė paskui. Tai duok man valdovę kareivių, kad mane saugotų, paprašė Hilonas. Pigelinas tuo pasirūpins. Kol kas pagyvensi pas mane, tarė prefektas. Džiaugsmas nušvitų Hilono veidę. Išduosiu visus, tik paskubėkite, paskubėkite, šaukė kimių balsu. Perskirimas 51. Išėjęs iš Cezarių, Petronijus liepė jį nešti namo į karinas, kur iš trijų pusių apsupti sodo, o iš priekio užstoti mažojo Cecilijų forumo stovėjo jo rūmai, vieninteliai čia išlikę per gaisrą. Todėl kiti augustijonai netekę namų ir juose didžiulių turtų ir daugybės meno kūrinių, vadino Petronijų laimės kūdikiu. Beje, apie jį seniai buvo kalbama, kad jis Fortūnos pirmagimis, o pastaruoju metu Cezario rodoma bičiulystė lik ir patvirtino tokią nuomonę. Tačiau šis Fortūnos pirmagimis dabar galėjo galvoti nebent apie tos motinos nepastovumą, tikriau sakant, apie jos panašumą į chroną, ryjantį savo vaikus. Paaiškinimas Chroną ryjantį savo vaikus, pasak legendos, išlaiko dievo Chrono, Krono, turėjo atimti valdžią jo paties sūnus. Todėl Chronas ryjo vos gimusių savo vaikus. Motina išgelbėjo tik vieną sūnų – Dzeusą. Paaiškinimo pabaiga. Jeigu mano namai būtų sudegę, kalbėjo savo, o su jais ir mano gemos, mano etruskų indai ir Aleksandrijos tiklas ir Korinto varis – tai gal tada Neronas iš tikrųjų užmirštų nuoskaudą. Prisiekiu paluksu, tik pagalvokite, tai reikėjo vieno mano žodžio ir šiuo metu jau būčiau pretorijonų prefektas, tigeliną būčiau paskelbęs padėgėjų, toks jis beje ir yra, būčiau jie aprengęs skausmų toniką atidavę žmonėms, apsaugojęs krikščionis ir atstatęs Romą. Ką žinau, gal doriems žmonėms būtų atėjęs geresnis gyvenimas – Reikėjo šitai padaryti bent jau dėl Venecijaus. O jeigu man būtų buvę pernelyg daug darbo, būčiau jam užleidęs prefekto vietą ir Neronas būtų nė nebandęs prieštarauti. Ir paskui tegu savo būtų Vinicijus krikšties visus pretorijonus, net patį Cezarį, kas man darbu. Neronas dievo baimingas, Neronas doras ir gailestingas, tai būtų netgi komiškas reginys, Jis buvo toks nerūpestingas, kad net ėmė šypsotis, tačiau netrukus mintys pakrypo kitur. Pasivaideno, kad jis esas Anzijoje ir Paulius Tarsietis jam kalbas. Mus vadinate gyvenimo priešais, bet atsakyk man, Petronijau, jeigu Cezaris būtų krikščionis ir elgtųsi pagal mūsų mokslą, ar jūsų gyvenimas tada nebūtų tikresnis ir saugesnis? Ir prisiminęs tuos žodžius, kalbėjo savo toliau. Prisiekiu kastoru, kiek čia krikščionių bus įžudyta, tiek Paulius suras naujų, nes jeigu pasaulis negali remtis niekšyste, tai jo teisybė. Tačiau kas žino, ar gali ar negali, juk remiasi. Ir aš pats, nors nemažai ko išmokau, bet neišmokau būti dideliu niekšu, todėl reikės atverti savo vienas. Tačiau vis tiek šitaip turėjo baigtis, o jeigu ir ne taip, tai kaip nors kitaip. Gaila man, eunikijas, ir mano mūriniškos vazos, bet jaunikė laisva, o vaza iškeliau su manimi. Aheno barbas jos jokių būdų negaus. Gaila man ir Venecijos kągi, nors pastaruoju metu ir mažiau nuobaužiavau negu anksčiau, esu pasirengęs. Pasaulyje yra puikių dalykų, bet dauguma žmonių tokie menki, kad gyvenimo neverta gailėtis. Kas mokėjo gyventi, tas turi mokėti ir mirti. Nors priklausiau Augustijonams, vis tiek buvau laisvesnis, negu jiems atrodo. Jis guštelėjo pečiais. Jie ten gal mano, kad šiuo metu man dreba keliai ir iš baimės laukai ant galvo šiaušiasi, o aš sugrįžęs namo įsimaudysiu našlaičių vandenyje, paskui mano auksaplaukį pati mane išteps aliejais ir po vaišių liepsime pagėdoti mums Apolono himną, kurį sukūrė Antemijas. Aš pats kadaise pasakiau, apie mirtį neverta galvoti – nes jie be mūsų pagalbos apie mus galvoja. Tačiau būtų ko stebėtis, jeigu iš tikrųjų egzistuotų kažkokie Elisėjaus laukai, o juose šešėliai. Po kiek laiko ir eunikė ateitų pas mane ir klajotume abu asfodelių prižėlusiuose lankuose, susirastume ir draugiją geresnė kaip čia. Kokie komediantai, kokie juokdariai, kokie menkystų šutviai be skonio ir be žvilgsnio ir dešimt elegancijos arbitrų – neperdirbtų šitų trimalchijonų į padorių žmonės. Prisiekiu Persefone, man jau jų iki sotis. Tačiau paskui ėmė svarstyti padėtį. Savo išvalgių protų suvokė, kad staigi žūtis jam negresia, juk Neronas pasinaudojo pasitaikiusią progą įsakyti kelis gražius, pakelius žodžius apie bičiulystę, atleidimą ir iš dalies tuo susisaisti. Dabar turės ieškoti dinkščių, o kol jų suras, gali prabėgti gerokai laiko. Pirmiausia, surenk žaidynės su krikščionimis, kalbėjo savo Petronius, tik paskui pagalvos apie mane. O jeigu taip, tada neverta dėl to sukti savo galvos ir keisti gyvenimo būdą. Greičiau pavojus grėsia Vinicijui. Nuo šiol galvojo tik apie Vinicijų pasiryžęs jį gelbėti. Vergai sparčiai nešė lektiką tarp griuvėsių, nuodėgulių ir kaminų, kurių dar buvo pilna karinose, bet jis liepė jiems bėgti ir iš čia, kad kuo greičiau pasiektų namus. Venicijus, kurio insula buvo sudegusi, gyveno pas jį ir laimė sėdėjo namie. Ar matei šiandien lygiją? paklausė įėjęs Petronijus. Iš jo sugrįžau. Tai klausyk, ką tau pasakysiu ir negaišk laiko klausinėjimams. Šiandien pas Cezarį nutarta už Romos padegimą suversti kaltę krikščionims. Jiems grėsia persekojimai ir kančios. Gaudynės prasidės tuo jau pat, imk lygiją ir bėkite tuštojo nors ir už Alpių ar į Afriką, ir paskubėk, nes iš Palatino į Uštibrę arčiau negu iš čia. Vinicijus buvo visų pirma karys, tad negaišo laiko nereikalingiems kvotimams, klausėsi suraukęs antakių susikaupusių ir užčių veidų, tačiau be baimės. Matyt, pirmas jausmas kilęs tokios prigimties vyrui pavojaus akivaizdoje buvo noras kovoti ir gintis. Eino, tarė, dar žodelį, pasim kapšą aukso, pasim ginklą ir saujelę saviškių krikščionių. Jei prireiks, išplėš ją jėga. Vinicijus jau buvo atriaus tarpduryje. Atsiūsk man žinę apie vergą, sušuko nainančiam Petronijus. Pasilikęs vienas ėmė vaikščioti palei kolonas, puošiančias atrijų, vis varstydamas, kas bus, Žinojo, kad Lygija ir Linas po gaisro sugrįžo į senuosius namus, kurie išliko kaip ir dauguma namų užtibrėje, bet šia aplinkybė buvo nepalanki, nes jeigu jie tebe būtų įsimaišę minioje, nelabai kas juos surastų. Tačiau vylėsi, kad ir dabar palatine niekas nežino, kur jie gyvena, taigi Venicijų šiaip ar taip pralenks pretorijonus. Dar dinktelėjo mintis, kad Pigelinas, norėdamas vienu užsimojimu susemti kuo daugiau krikščionių, turi užmesti tinklą ant visos Romos, tai yra išskirstyti pretorijonus mažais bureliais. Jeigu atsiūs paimti lygiją nedaugiau kaip dešimt žmonių, galvojo jis, tai vienas lygų milžinas sutraiškys jiems kaulus. O ką jau kalbėti, jeigu dar ateis jam į pagalbą Venecijus? Šios mintys jį padrasino. Teisybė ginklų pasipriešinti pretorijonams, tai tolygų pradėti karą prieš Cezarį. Petronijus taip pat žinojo, kad Vinicijui pasislėpus nuo Nerono keršto, tas kerštas galėtų kristi ant jo galvos, bet nelabai tuo rūpinosi. Atvirkščiai galimybė sukliudyti Nerono ir Tigelino užmačias jį nugėdrijo. Pasiryžo tam nepagailėti nei pinigų, nei žmonių, o kadangi Paulius Tarsietis dar Ansijuje atvertė daugumą jo vergų, tai jis buvo įsitikinęs, kad ginant krikščionę galima kliautis jų ryštu ir atsidavimu. Įėjusi eunikė nutraukė jų apmastymus. Ja, pamačius visi rūpešiai ir nerimavimai, garuotė išgaravo. Užmiršo ir Cezarį, ir nemalonę, į kurią pateko, ir suniekšėjusius Augustijonus, ir krikščionėms grėsiančius persekiojimus, ir Venicijų sulygyje. Žiūrėjo tik į ją, kaip estetas susižavės nuostabiomis formomis ir meilužis, kuriam tos formos dvelkė meilę. Ji apsitaisiusi permatomų violetinių apdarų, vadinamu koavestis, per kurį švietė rausvas jos kūnas, iš tikrųjų buvo graži kaip dievaitė. Ji jautė Petronijaus susižavėjimą ir, karščiausiai įmylėdama, visada įsilgusi jo glamonių, nukaito iš džiaugsmo, lyg būtų buvusi nesugulovė, o nekalta mergelė. Ką man pasakysi, Harite? prašneko Petronijus tiesdamas ją rankas, o ji palenkusi savo auksinę galvą atsakė, ponė, atėjo Antemija su dainininkais ir klausė, ar teiksėsi jų klausytis šiandien. Tegu palaukia, pagėdos mums per pietus Apolono himną. Aplinkui dar nuodėguliai ir pelenai, o mes klausysimės Apolono himno. Prisiekiu pafų giraitėmis, kai regiu tave su šia koa vestis, man atrodo, kad Afroditė prisidengusi dangaus laupinėliu stovi prieš mane. O ponė, atsakė jaunikė, eik šiandien, eunikė, apkabink mane ir duok savo lūpas, ar myli mane. Net Zeuso labiau nemylyčiau. Taip tarusi prispaudė savo lūpas prie jo lūpų, virpėdama jo glėbyje iš laimės. Tačiau po valandėlės Petronijus tarė, o jeigu mums tektų įsiskirti, Eunikė įsibendusi pažvelgė jam į akis. Kaip įsiskirti, ponė? Nebijok, matai nežinia, ar nereikės man įsiruošti į tolimą kelionę paimk ir mane kartu. Tačiau Petronijus taiga pakreipė kalbą kitur ir paklausė, pasakyk man, ar sodo vejalėse yra svodelių? Sode kiparisai ir vejalės parudo nuo gaisro, nukrito mirtų lapai ir visas sodas atrodo it negyvas. Visa Roma atrodo it negyva, o netrukus virs tikromis kapinėmis. Ar žinai, kad bus paskelbtas ediktas prieš krikščionis ir prasidės persekvėjimai žus tūkstančiai žmonių? Už ką juos baus, ponė? Jie geri ir ramų žmonės. Kaip tik už tai. Tai keliaukime į pajūrį, tavo dieviškos akys nemėgsta žiūrėti į kraują. Gerai, bet dabar noriu įsimaudyti ateik į Eleotesijų aliejais ištrinti man pečių. Prisiekiu, kipridės juosta niekada man nebuvai tokia graži, liepsiu tau padaryti maudyklę kreukliais pavidalu, o tu gulėsi joje tarsi perlas. Ateik, koks aplaukia. Ir išėjo, o po valandos abu su rožių vainikais ir miglotomis akimis ilsėjosi prie stalo nukrauto auksiniais indais. Jiems patarnavo amūrais aprengti berniukai, o jie, gurkšnodami vyną, iš gebenėmis apipintų taurių, klausėsi Apolono himno, kurį gėdojo Antemijo vadovaujami vyrai arfoms pritariant. Kas jiems rūpi, kad aplinkui dvarą išdėgiai sustirkso namų kaminai ir vėjo gūsiai nešioja sudegusios Romos pelenus, jautėsi laimingi ir galvojo tik apie meilę, kuri gyvenimą jiems pavertė tarsi dieviškų sapnų. Tačiau dar nebaigus jimno, į menę įėjo vergas Atrijos tvarkytojas. Pone, prabilo iš nerimo virpančių balsų. Centurioną su būriu prie turijonų stovi prie vartų ir Cezario įsakymu nori pasimatyti su tavimi. Gėdojimas ir arfų garsai nutilo. Nerimas apėmė visus čia esančius, nes Cezaris bendraudamas su bičiuliais paprastai nesinaudodavo pretorijonais, tad jų atvykimas šiais laikais nieko gera nežadėjo. Tik vienas Petronijus neparodė nemenkiausio susijaudinimo ir pasakė, kaip žmogus, kuriam įgriso nesibaigiantys kvietimai. Galėtų leisti man bent ramiai papietauti. Paskui kreipėsi į atrijaus tvarkytoją. Įleisk. Vergas dingo anapus užuolaidos, o netrukus tolumoje sudundėjo sunkų žingsniai ir į menę įžengė Petronijaus pažįstamas šimtininkas Apras su visa ginkluote, su geležiniu šalmu ant galvos. Kilnusai ponia, tari, štai Cezario laiškas Petronijus tingiai ištiesė savo baltą ranką, paėmė lenteles ir žvilgtelėjęs į jas, kur ramiausiai atidavė Eunikiai. Vakare deklamuos naują Trojos likimo giesmę, tarė, ir kviečia mane atvykti. Man įsakyta tik įteikti laišką, atsiliepė šimtininkas. Taip, atsakymų nebus. O gal šimtininkė, kiek pailsėtum šalia mūsų ir išlenktum kraterį vyno? Dėkui, kilnusai ponė, kraterį vyno mielai išgersiu į tavo sveikatą, tačiau ilsėtis negaliu, esu tarnyboje. Kodėlgi laiškas įduotas tau, o nepasiūstas per vergą? Nežinau, ponia, gal todėl, kad esu pasiūsta šia kryptimi su kitu reikalu. Žinau, tarė Petronijus, prieš krikščionis. Tikrai tai, ponia. Ar gaudynė seniai prasidėjo? Kai kurie būriai įsiūsti į užtibę dar prieš vidudienį. Taip pasakė, šimtininkas nulėjo iš taurės truputį vyno Marsų garbei, paskui ištuštino ją ir tarė. Te duoda dievai tau, ponė, visą, ko traukšti. Pasiimk ir šį kraterį, pasakė Petronijus. Tada davė ženklą Antemijui baigti Apolono himną. Varebarzdis pradeda žaidimą su manimi Vinicijumi, kalbėjo savo, kai vėl suskambo arfos. Išvelgiu jo kėslą norėjo mane išgazdinti, atsiūsdamas kvietimą per centurioną. Vakare jie kuo šimtininką, kaip aš jį priėmiau. Ne, ne, per daug neapsidžiaugsi. Pikta ir žiauri marionetė. Žinau, kad nuoskaudos neužmirši, žinau, kad pražūties neišvengsiu, bet jeigu tikiesi, kad maldaujamai žiūrėsiu tau į akis, kad išvysi mano veidą baimę ir nuolankumą, tai apsirinki. Cezaris rašo, ponė, Ateikite, jeigu turite norų, tarė Eunikė. Ar eisi? Esu puikios nuotaikos ir galiu klausytis netgi jo eilių, atsakė Petronius. Taigi eisiu, to labiau, kad Vinicijus negali dalyvauti. Po pietų ir įprastinio pasivaikščiojimo atsidavė į vergių rankas, vieno šukavo plaukus, kitos dėstė klaustes ir po valandos gražus kaip dievaitis liepė nešti į palatiną. Buvo jau vėlus metas, vakaras tylus šiltas, mėnuo švietė taip skaičiai, kad prieš lėkti kainantis lampadarijai užgesino deglus. Gatvėse ir tarp griuvėsių šlaistėse apgirtę nuo vyno žmonių būrei, apsikastę gebenėmis ir sausmedžių atžalomis, rankose mirtų ir laurų šakelės iš Cezario sodų. Dosnus grūdų dalymas ir didelių žaidinių viltis pripildė linksmybė žmonių širdis – kai kas dainavo dainą šlovinančias dieviškąją naktį ir meilę, kai kas šauko mėnesienoje, nekartą vergai turėjo šaukti, kad minė duotų kelią, kilniojo Petronijaus lektikai, tada ir prasiskirdavo, šūksmai sveikindama savo numylėtinį. O jis galvojo apie Venecijų ir stebėjosi, kad iš jo nėra jokio žinios. Buvo epikūrietis ir egoistas, bet bendraudamas čia su Pauliumi Tarsiečiu, čia su Vinicijumi ir kasdien girdėdamas apie krikščionis, šiek tiek pasikeitė, nors pats to nejautė. Nuo jo paputė į jį kažkoks vėjas ir užnešė jo sielą nežinomų sėklų. Jį ėmė dominti ne tik jo paties asmuo, bet ir kiti žmonės, o prie Vinicijaus buvo seniai prisirišęs, nes vaikystėje kartai mylėjo jo motiną, savo seserį. Tad dabar įsitraukęs į jo reikalus, sekė viską taip, lyg žiūrėtų kokią tragediją neprarado vilties, kad Venecijus pralenkė pretorijonus ir pabėgo su lygija, arba blogiausiu atveju jėga ją atsijėmė. Tačiau norėjo tikrų žinių, nes numanė, kad gali tekti atsakinėti įvairius klausimus, o tada geriau būti pasirengusiam